Seiehunta berrogeita bi norbanakoren izenpedura bildu ditu solidagite etorkinekin kolektiboak, gehi beste hogeita zazpi elkarte sindikatu eta alderdi politikoenak. Erbesonatan su prefetari dizkiote, migranten egoera berez prekarioa izanik ere, COVID 19 pandemiaren garaian oraindik okerragoa baita. Stefani Driole kolektiboko kidea. Le droit au travail, le droit au logement, des prestations sociales, des accès aux soins, alors que la situation actuelle euh, grave que nous traversons avec du, Covid-19 aggrave considérablement aussi leur situation et les met en grande précarité. Pertsona hauen muturreko egoeretara Stéphanie Les situations de non-droit aussi amènent ces personnes qui sont en grande vulnérabilité Eh à subir des abus de toutes sortes et entre autres d'être exploité euh, comme main d'œuvre flexible ou à la merci de marchands de sommeil. Gaur egun, irueun eta bosteun mila pertsona artean estimatzen dira paperi gabekoak Frantziako lurraldean. Baionako pausa gunean, larogoi gizon eta goita boste mazte dira, eta eunta ogoi bat pertsona dira ere gaur egun etxeetan aterbetuak Ipar Euskal Herrian eta Landesetako egoaldean.